شاید برای بعضی این چیز موهوم باشه که بعض میگن آیا داخل اسلام نسخ آمده منسوخ شده یا نشده اگر کسی بیه که منسوخ نشده تو بعد تعجب میکنه ما میگیم که منسوخ شد متروک شد برای خیلی ها سواله میگم اگر احادیث منسوخ میشن قرآن منسوخ میشه اگر کسی انکار کنه دانسته انکار بکنه کافر میشه چون انکار آیه قرآن لازمیات الله جل شان میفرمایند که نن سخت من آیت آنون سیها نعت بخیر منها اگر آیه رو منسوخ میکنیم یا از ذهن نبی کری اون میپرانیم این آیت دوباره بهتر میاریم ما من من ما اما منسوخ میکنیم تو نیست که این نبوده منسوخ میشه آیات این اعتراض یهود بود روی اسلام یهود اعتراض میکردن میگفتن این چه دینه امروز پیش اینه بعد فردا منسوخ میشه کسی بیا امروزی اعتراض بکنه در کافر میشه داره کار یهود داره انجام میده داخل اسلام خیلی از آیات منسوخ شدن قرآن بررسی کنی حالا از قرآن شروع میکنیم از قرآن شروع میکنیم وقتی حضرت عثمان ابن عفان قرآن جمع که اولین اعتراض این بود از عبدالله ابن زبیر که گفت حضرت چرا آیات منسوخی رو در قرآن می نویسی شما چرا می نویسی شما بودن چون هر چیز نبی کریم خونده و ما می خونیم حکمتش اینه که اگر حکمش منسوخ شده تلاوت منسوخ نیست ما تلاوت میکنیم رو هر لفظ اجر میرسه هر لفظ ده نیکی میرسه و این فایده برای مردمه تلاوت منسوخ نیست یکی اینه دو این است که اول بود در عدت هر خانمی ابعد اجلین یعنی اگر خانمی طلاق میگرفت و خانم هم حامل بود حالا چه وقت میتونه ازدواج بکنه ابعاد العجله یعنی چی یعنی اگر ادت تماس بعد تمام شد تازه حامل است بعد تا نه ماه صبر کنه واضح میشه اما نه ماه تکمیل شده در فردا واضح میکنه امروز طلاق گرفته میگن نه تا سه صبر کن اول بیه صورت بود دوباره قرآن اومد سوره طلاق نازل شد اجلهون نزان حملهون عدت اونا چه بچه رو بیار تمام شد اگر امروز طلاق گیری فردا وضع هم کرد عدت تمام شد امروز طلاق گیری غروب وضع هم شد عدت تمام شد میتونه ازدواج میکنه اول دوست ابدال اجلیل بود تو قرآن میاد که اول به این صورت بود که اگر کسی وقت می میرسید اذا حضر احدكم الموت ماری میره چیکار کنه وصیت بنویس برای کی پدر مادر برادر پسر دختر وصیت بنویس منسوخ شد یوسیکم الله فی اولادکم تمام شد دیگه میراث آمد آیه میراث اون منسوخ کرد آیه میراث آیه وصیت منسوخ کرد آیات زیاد داخل قرآن به سر وجود دارن که آیات بعد اونها رو منسوخ میکرد حکم منسوخ شود پس احادیث به همین صورته تو احادیث به همین صورته کسی بخواد انکار کنه بسیار خطرناکه زیرا که الله زندگی نبی که بر نگاه کنی تو شهر مدینه تشریف می آوردن اول نماز چی بود تو نماز السلام علیکم و علیکم السلام چند رکعت خوندی دور که؟ شروع میشو این منسوخ شد چه شد و قوم لله قانتین آرام داخل نماز بیستی اون منسوخ کرد بعد اومد داخل شهر مدینه نبی کریم در صدقه سگه ها رو بکشید تمام سگها کشته شده حتی انصاری میگه من یه سگی داشتم تو بیابان زندگی میکردم نگهبان من بود کسی به خبر میداد صحابه رسول کشتش نبی کریم دستور داد که مالی والکلاب ما چه که سگا نشون کنی سگا رو نکشید چرا چون نفرت در قلبه ها نشست متنفر شدن سگا بکش ظرفی سگ آب خورده حق بار با آب و یک با خاک بشور نفرت داخل قلبه ها نفوذ کرد اگر سگو بذار اول بود که تمام سگا از خونه بیرون میشن آخر اومد که الا سه سگ سگ رمک میره با خود گوسفند سگ که حوان باشه یه داخل مزرعه باشه اینها آزاده این سگ شکار این آزاده اول سگا مطلقا مملوک بودن فرشته نیم اومد بعد باید من اینها رو استثناء کرد رفت به این صورت داخل باب شریعت احادیث می اومدن حکم می کم کم بالا پایی می شود منسوخ می شد ترمیم می انکار کرده میسور بسیار خطرناکه داخل خود کتاب سید بخاری حدیثی اومده امام بخاری قولی از امام زهر نقل میکنه میفه و انما یخذو من امر رسول الله صلی الله علیه وسلم آخره همان امر آخر نبی کریم گرفته میشه نه آخری کاری انجام داده نه اولی کار نبی کریم اولی کار کرده اما هنگام وفات کدوم کار کرد همون کارش میگه معتبر است امام زهری داره داخل کتاب سید بخاری بخاری داره روایت میکنه به حال به خاطر گفت یک سری یک اعتراضی کرد و ناراحت شد گفتن فلان حدیث منسوخ شده خب آقا تا خب جای توانست به من گفت تا جای توانست پیغام داد که اوه این چه مولوی حدیث منسوخ میشه همیشه قرآن منسوخ میشه بی اطلاع دست به قرآن اگر قرآن تلاوت میکرد اگر عربی دو کلمه دونست همین معنی سخت منظیر چی اینو آج ما منسوخ میکنیم جوابش اومد تلاوت قرآن نیست از قرآن بیخبر و از قرآن دوری به خاطر بعضی میاند و اعتراض